بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Uz Allahu Jalla Vala dozvolu nastavljamo s komentarem 40 nevevijevih hadisa, odnosno hadisa koje imam nevevi Rahimahullahu Ta'ala uvrstio u tu svoju zbirku, gledajući da sakupi sveobuhvatne hadise. Za večeras kao što ste obaviješteni, kao što nam je poznato, imamo 17. hadis, pored osledu tih hadisa. I imali smo priliku do sada vidjeti da svaki od tih hadisa od prilike jeste onako kako je naumio imam neovi, da ih skupi, svaki od njih jeste sveobuhvatan, nosi u sebi brojne poruke i pouke. I za večeras imamo jedan takav hadis. Prenosi se od prenosioca koji do sada nije bio spominjat. Kaže Imam Neuvi rahimahullahu Teala, An Ebi Ja'la Šedad ibn Ausin radijallahu anh an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kal إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ Odnosno od Ebu Jale Šeddada ibn Eusa radijallahu ta'ala an prenosi se da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao doista je Allah propisao dobročinstvo prema svima ili doista je Allah propisao lijepo postupanje prema svima Zato kada ubijate, ubijajte na najljepši mogući način. I kada koljete, koljite na najmilostiviji, najljepši način. Onaj koji od vas bude klao, neka naoštri svoj nož kako bi olakšao svojoj žrtvi. Otprilike to bi bio prijevod. Dakle, Doista je Allah propisao dobročinstvo ili lijepo ponašanje, postupanje prema svima. Pa kada neko od vas bude ubijao, neka ubija na najljepši mogući način, kada bude klao neki od vas, neka kolje na najljepši mogući način, neka naoštri svoj nož i neka olakša svojoj žrtvi. I ovaj hadis kaže imam Nevi Rahimahullahu tala da ga bilježi imam muslim. Mimo imama muslima zabilježa su ga četverica autora sunena, dakle Abu Davud, Nesai, Tirmiz ibn Mađe. Nije ga zabilježio imam Buhari. Zabilježio ga imam muslim, zatim Abu Davud, Tirmizi, Nesai ibn Mađe i mnogi, mnogi drugi nakon, nakon njih. Imam Ahmed, Imam Darimi, Ibn Hibban, Bejheqi u mnogim svojim dijelima u Šuabu Limanu, u Sunenu Kubra, u Sunenu Suvra, u Marifetu, Sunenu al Athar, u mnogim svojim dijelima Tabarani, u Velikom Mođemu, Malom Mođemu, jeli, mnogim svojim dijelima, dakle ovaj hadis je zabilježen. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, da pojasnimo neke riječi, inna Allahe ketebel ihsan, inna Allahe ketebe, doista je Allah propisao, Ketebe, poznato vam, jeli ketebe, znači zapisati. Ovdje, dakle, misli se stavio u obavezu, učinio obaveznim, propisao i traži to od svojih robova obavezno. Doista je Allah, inna Allahe ketebe, doista je Allah zapisao, odnosno odredio, odnosno obaveznim učinio strogim, učinio i to traži od svojih robova. Zatim kaže se u hadisu El Ihsan, doista je Allah dakle učinio obaveznim Ihsan. Eto, prevodi se kao dobročinstvo, prevodi se kao lijepo postupanje. I rečeno je El Ihsan, neodređeno. Dakle, svaki vid dobročinstva, odnosno svako lijepo postupanje. Kaže se šta je dobročinstvo, koji je to lijep postupak, to je ono što je šerijat propisao. Pa bi bilo značenje doista je Allah stavio u obavezu, doista je Allah naredio, propisao da se sa svima prema svemu obhodi na najljepši način, odnosno onako kako je šerijat propisao. Također, poznato nam je, tako, iz hadisa drugog, kada već govorimo o nevevijevim hadisima, kada je došao Melek Džibril u liku čovjeka i upitao Allahov poslanika alihi salacom o ihsanu. Pa je rekao, Allahu poslanika alihi salatu sam da obožavaš Allaha kao da ga vidiš ako ne možeš na takav način da činiš ibadet onda obožavaj Allaha znajući da on tebe vidi pa onda kažu dodatno da Allah stavlja nam u obavezu da se lijepo obhodimo sa svima uz svjesnost da nas Allah vidi uz svjesnost da nas Allah vidi zatim kažu šta još znači ihsan lijepo postupanje, lijepo činjenje dijela, kažu itkan, odnosno da dijelo učiniš kako treba, da dijelo učiniš precizno, tačno, privedeš ga kraju na najbolji mogući način. I sve se to može uzeti u obzir. Dakle, Allah Đelevala nam je stavio obavezu da se lijepo ponašamo, da se lijepo obhodimo, onako kako je šerijat propisao na što je god moguće potpuniji, tačni, precizniji način. Zatim kaže Allahov poslanik alihi salavcam ala kulli šeji prema svemu. I došlo je šeji in, neodređeno, Dakle, doista nam je Allah stavio obavezu da se na najljepši način, to jest onako kako šerijat od početka do kraja, kako nam je šerijat propisao od početka do kraja, da se tako obhodimo prema svemu. Ne samo prema vjernicima, već i prema nevjernicima. Ne samo prema ljudima, već i prema životinjama. Ne samo prema ljudima, životinjama, već i prema svemu. I mrtvoj, kažu prirodi, materiji čovjek vodi računa o tome da ne, uniš, ne uni, uništava. Jeli, prenosilac ovog, zatim je Allahov poslanik Alihi Salocam ovo pravilo i ovo je jedan također od sveobuhatnih hadisa, ali tako svako dijelo vidimo, šarijat od nas, Allah dželavala od nas traži, naprotiv stavio nam je obavezu da sve što nam je šarijat propisao da to činimo na najljepši način. Da to činimo od početka do kraja, Tako da ovaj hadis obuhvata cijelu vjeru. Svaki propis iz vjere Allah traži od nas da ga uradimo na najljepši mogući način. Zatim je poslanik Alihi Salatu Oslam to dobročinstvo pojasnio sa određenim primjerima. I vidimo iz hadisa koji su to primjeri doći ako Bog da komentar iz poruka i pouka. Prenoslac hadisa, kako rekoh, do sada ga nismo imali Ebu Jala Šeddad ibn Aus radijallahu anhu on je Ensarija dakle od Ensarija od Medinjana iz plemena Hazreć kao što vam je poznato jeli, u Medinu su bila dva plemena ili dvije velike porodice Eus i Hazreć prije dolaska Allahov poslanika alihi salzam prije primanja Islama među njima su se vodili ratovi dugogodišnji ratovi. Sa primanjem Islama, dolaskom Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, dolazi i do pomirenja i bratimljenja jeli, između njih. Pa između od ta dva pleme, plemena Eus i Hazređ, Šeddad ibn Eus je iz plemena, iz plemena Hazređ. I on je brat poznatog također ashaba Hasana ibn Sabita, pjesnika Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Njegov brat je Šeddad ibn Eus, Hasan ibn Sabita. Otac Eus ibn Sabit učestvovao je u bici na Bedru i preselio. Dakle, babo im je šehidio u bici na Uhudu. Učestvovao je u bici na Bedru i šehidio je nakon također jeli, učestvovanja u bici na Uhudu. Nadimak je imao Ebu Jala. <clears throat> Šeddad imao je nadimak Ebu Jala, kao što je poznato uglavnom kod Arapa i tako je bilo i u Islamu, da čovjek dobiva ovaj nadimak, uzima nadimak po najstarijem muškom djetetu. To je uglavnom. Može da čovjek uzme i po ženskom djetetu nadimak. Može da odabere onako za sebe nadimak. Kao što je, poznato nam je, govorili smo kod komentara, ha? 11. hadisa da je Allahu poslanik alihi salacom svome sinu Hasanu, nakon što mu je eh, nadjenuo ime Hasan, nadjenuo mu i odmah nadimak Ebu Muhammed. Hm? Kao što dakle može da uzme se onako kako je Aisha radijallahu ta'ala anha nije imala djece, nosila je nadimak Ummu Abdullah, Abdullahova majka. Poznato je, govorili smo da su, neki kažu da je mnogo volila sestrića Abdullah ibn Zubeira od sestre Esme, dakle sina sestrića Abdullah ibn Zubeira, pa zbog toga dok drugi kažu da joj je Allahov poslanik alihi salam, sam isto tako dao Ummu Abdullah. Pa, uh, Ebu Jala, odnosno Šeddad, dobio je nadimak po svome sinu. Imao je sina Jalu, najstariji sin. Imao je inače četiri sina i jednu kćer. Imao je sinove Jalu Muhammeda Abdul Wahaba i Munzira i kćerku Hazreć. Omer ga je u svoje vrijeme hilafeta postavio za namjestnika jednog mjesta Homsa, koje je on napustio nakon ubista. Dakle, za svo vrijeme Omerovo je bio u tom mjestu namjesnik, kasnije za vrijeme hilafeta Osmana radijallahu talan, da bi nakon što je on bio ubijen ostavio se, ostavio se svake, dakle, te državne funkcije i posvetio se ibadetu. I kažu da je bio jedan od ashaba poznat posebno po ibadetu. Bio je poznat po znanju, bio je poznat po riječitosti, bio je poznat po blagosti, čućete neke izjave, ashaba u njemu i bio je poznat po mudrosti, oštrumnosti, pronicljivosti, po ibadetu također. Pa kaže Ebu Darda radijallahu ta'alan, Ebu Darda koji je također bio poznat po ibadetu, po zuhudu, po isposništvu, kaže se da je Ebu Darda, radi Allah, telan Allah ne bilje zna, u pojedinim citatima stoji da je on bio jedan od onih trojice koji su došli suprugama Allahovog poslanika, ali ih salat sam pitali kakav je ibadet poslanika, ali ih salat sam u njegov, njegovoj kući. Pa je jedan od njih, možda i on rekao, jel ja neću se ženiti, već se posvetiti batu, neću jesti, već ću onaj, postiti, neću spavati, već ću klanjati. Kaže Buderda za Šeddada ibn Ausa, doista su mu dati znanje i blagost. Kaže također Ebu Darda, doista svaki ummet, svaki narod ima svog fekiha, ima svoga pravnika. Pravnik ovoga ummeta, ovoga naroda je Šeddad ibn Eus. <clears throat> Sa'id ibn Abdelaziz rekao je, Šeddad ibn Eus pretekao je ostale ensarije sa dvije osobine. Sa riječitošću kada progovori, i sa savlađivanjem nefsa kada se rasrdi. Kada progovori, šuti. Kada progovori, malo govori, ali mnogo poruči, riječit. I kada ga obuzme sržba, teško bi se drugi mogao u takvoj sržbi suzdržati. Za razliku od njega. Khalid ibn Ma'dan, rahimahullah tala iz generacije Tabina, koji je također poznat po zikru, jer tako kaže se za njega da je, Allah najbolje zna, tako stoji u njegovoj biografiji, da je svaki dan znao 120.000 puta reći Subhanallah. Tako stoji u njegovoj biografiji. Khalid ibn Madan, koji je preselio 103. godine po Hidžari. Kaže se, u Šamu nije bilo, a Šeddad je stanovao poslije u Šamu, nije bilo pouzdanije i učenije osobe od Šeddada ibn Eusa i Ubade ibn Samita. El Mufaddal kaže najveći zahidi iz Ensarija su trojica, od Ensarija su trojica Ebu Derda, Umair ibn Sad, Šedad ibn Aus. Spominje se u njegovoj biografiji da bi znao leći noću, da spava, s namjerom da spava, <clears throat> pa bi se okretao u postelji, prevrtao, desno, lijevo bi se okretao, ne bi mu sam dolazio na oči, govorio bi Allahu moj, džehennemska vatra je otjerala san od mene. Ne mogu da zaspim zbog sjećanja na džehennem. Pa bi ustao i klanjao sve dok ne bi zaučio muezzin za sabah. Umro je u Bejtul Maktisu 58. godini po hijđri u svojoj 75. godini života. I tu je i ukopan. On nam dakle prenosi ovaj veličanstveni hadis u kojem Allahu poslanik alihi salatu osallam kaže doista je Allah propisao, stavio obavezu, naredio 58. godine po hijđri u Bejtul Maktisu 75. godine života. Doista je Allah propisao, naredio, stavio u obavezu lijepo postupanje, dobročinstvo prema svemu. I ovo je dakle, što se tiče vrijednosti i značaja hadisa, jeli, ovaj hadis je osnova za posticanje na dobročinstvo. Ovaj hadis je jedan možda od hadisa koji najupečatljivije postiču na dobročinstvo. Ne izuzimaju ništa, već naređuju svaki vid dobročinstva prema svemu. I ovaj hadis, je tako, nalik je kuranskom ajetu inna Allahe ja'muru bil adli wal ihsan. Čujemo taj ajed često. Inna Allahe ja'muru bil adli wal ihsan. Doista Allah naređuje pravdu i svaki vid dobročinstva. I to nam je od dokaza da je i sunnet objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da i hadisi dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala kada Kur'an i sunnet govore o istome. Nema kontradiktornosti među njima jer dolaze iz jednog izvora. Pa je dakle ovaj hadis osnova za posticanje na dobročinstvo u svim stvarima. Vrlo je važan, predstavlja veliko pravilo u islamu i onaj koji bude radio po ovom hadisu postići će svako dobro. Jer hadis postiče na svaki vid dobročinstva, na svako lijepo postupanje i zabranjuje nam svako oznemiravanje. Kaže se u komentaru također riječi el ihsan, da je to suprotno uznemiravanju. Dakle, svako ponašanje koje je suprotno uznemiravanju, svako lijepo ponašanje. Pa onaj koji bude radio po ovom hadisu, sačuvat će se uznemiravanja drugih. Pa kada se govori o lijepom obhođenju prema roditeljima, kada se govori o lijepom obhođenju prema rodbini, kada se govori o lijepom obhođenju prema komšijama, kaže se, ha, nije lijepo obhođenje samo da se lijepo obhodi šta se prvenstveno misli pod lijepim obhođenjem, da ih ne uznemiravaš. Lijepo obhođenje prema spomenutima i drugima jeste da ih ne uznemiravaš. Na prvo mjesto, pa onda poslije. Jer Allah najbolje zna, Islam, šerijat daje prednost odbacivanju zla nad donošenjem koristi, odagnavanjem šteta nad pribavljanjem koristi preče da se odagna šteta, nego da se postigne, postigne korist. Pa dakle, ovaj hadis je zbog toga važan, predstavlja veliko važno pravilo u islamu, također jer nam govori o upotpunjavanju svih naših dijela. Po tumačenju da je ihsan u stvari itkan, da svako dijelo privedeš na najljepši mogući način, da ga uradiš tačno, precizno ovaj hadis je i zbog toga, zbog toga važan. I islamski učinjaci su na sličan način govorili o tome. Dakle, ovaj hadis nam govori o obaveznosti lijepog postupanja prema svima, prema svemu. U svakom vremenu, u svakoj situaciji. Han, da malo razmislimo o hadisu. Kaže poslanik Alihi Salusom, doista je Allah naredio lijepo postupanje prema svemu. Zatim spomnje primjer i u tom primjeru navodi koje situacije? zadnje, tako, kad treba čovjek da bude ubijen, da umre ili životinja da se zakolje, dobro je samo tada, min babi aula, preče je da se lijepo obhodiš dok je živ. No, tako, tokom cijelog života prema njemu se trebaš lijepo obhoditi, pa čak i na kraju. Da se ne misli, dakle, da ovaj hadis govori samo na kraju, trebaš da ga riješiš, s lica zemlje da ga odvedeš, ha, tad trebaš lijepo, a do tada da se izživljavaš na njemu. Ne. Kad dakle u ovim zadnjim trenucima trebaš da se lijepo obhodiš prema njemu, onda preče je da tokom cijelog života s njim se obhodiš i činiš mu dobročinstvo, kako je šerijat propisao, zavisno od tih kategorija i ljudi i ostalih ili svjetova. Pa dakle, hadis nam govori o obaveznosti lijepog postupanja prema svima tokom cijelog života, pa čak dakle, i kod, kod smrti, kako prema ljudima, tako, tako i prema svima. I u ovom hadisu, dakle, se opet vratimo na dobročinstvo u svemu. Ala kulli še. Inna Allahe ketebe li hasan ala kulli še. Ili kažu komentatori, fi kulli še, u svemu. Da je Allah propisao dobročinstvo. Pa se kaže, dakle, u namjeri, u nijetu, prilikom razmišljanja, da razmišljaš samo o lijepom, da namiravaš samo lijepo. Kada govoriš, jer kaže poslanik alihi salatu sam, Allah je propisao lijepo, dobro u svemu. Kada razmišljaš, kada govoriš, kada činiš ibadet, kada radiš svoje poslove, čuo si itkan, da svoj posao privedeš na najljepši mogući način. Zato kažu da je ovo hadis obuhatan. Naređuje nam lijepo u svemu, čak u razmišljanju, čak u riječima, ibadetu pogotovo, zatim i drugim poslovima. U svim situacijama, kada si srdit, kada si u blagostanju, kada si zadovoljan, naređuje ti da lijepo, lijepo postupaš. Pa zasigurno ovaj hadis, jeli čovjek ukoliko bude postupao po njemu, izgrađivat će svoju ličnost i jeli, izgradit će pravu islamsku ličnost onakvu kakvu Allah i traži od njega. Pa iz ovoga hadisa možemo izvući određene poruke i pouke za nas. Odma na početku hadisa, jasno se zaključuje da je Allah dželavala taj kome pripada sud. Kome pripada odredba, naredba, presuda, sud. Kaže Allahov poslanik alihi salavcom, doista je Allah propisao. Allah je taj koji propisuje. Allah je taj koji stavlja u obavezu. Allah je taj koji naređuje zabranje. Čuvajmo se da ne budemo od onih koji kažu u svojim jezicima ovo je halal, ovo je haram. Ovo je naređeno, ovo je zabranjeno, a za to nemamo dokaza. Možemo govoriti ovo je naređeno, ovo je zabranjeno, ovo je halal, ovo je haram, ovo treba činiti, ovo se ne smije činiti samo ako je Allah rekao tako. Da mi budemo na neki način samo oni koji prenose, dostavljaju, a da mi propisujemo nešto, To nije nikome dozvoljeno. Čuli smo osmi hadis, kada kaže poslanik Alihi Salsom od Abdullaha ibn Omera, umir tu, naređeno mi je. Znači i njemu je naređeno bilo. I njemu je naređeno bilo. Zato nikome, dakle, nije dozvoljeno da on naređuje, zabranjuje, propisuje i slično čini, već je to eksplicitno pravo Allaha Đelevara. Zatim hadis nam govori o velikoj Allahove djelovala dobroti prema nama, njegovoj ogromnoj milosti prema nama, kada nam propisuje i kada nam naređuje, kada nas postiče na svaki vid dobročinstva. Čućemo na kraju, za kraj e, vrijednosti dobročinstva, koliko je vrijedno biti dobar čovjek, dobročinitelj, željeti drugima Allah dželle vala kaže hel jazaul ihsani illa al ihsan. A zar ima druge nagrade za dobročinstvo osim dobročinstvo? Pa nam Allah ovde naređuje da budemo dobri prema drugima kako bi Allah bio dobar prema nama. Allah nam želi dobro. Allah želi svakom džennet. Allah želi svakom rahatluk na dunjalku, uživanje na ahiretu i propisuje i savjetuje i postiče i obećava nagrade. Kreću oni koji hoće to, doista, koji vjeruju u to, koji su ubjeđeni u to. Pa dakle, vidimo Allahu dželovala dobrotu, milost prema nama, kada nam naređuje ono što je dobro za nas. I naređuje nam da se obhodimo prema drugima na najljepši mogući, mogući način. Hadis, ovaj hadis, treća poruka, obavezuje nas da budemo dobri prema svima, Čuli smo na početku šta znači biti dobar, kako lijepo postupiti prema svima, šta znači svima činiti dobročinstvo onako kako šarijat traži od nas. Dakle, hadis nas obavezuje na dobročinstvo prema svima. A osnova tog dobročinstva, ono što nas postiče na to dobročinstvo i da to što činimo od dobra, od dobročinstva uradimo baš tako, tačno i precizno, jeste svjesnost o Allahomu nadzoru. Jeste svjesnost o Allahom nadzoru. Hoćeš li uraditi dobro ili ne? Hoćeš li postupiti lijepo ili ne? Čak u ovim trenucima koji su spomenuti u hadisu, kada čovjek ima priliku da se iživljava nad nekim ili nečim, da demonstrira svoju silu i ostalo, čak i tada. Šta ga postiče da postupi na najljepši mogući način, najmilostiviji mogući način, svjesnost o Allahom nadzor. Zato je došlo ihsan. A ihsan je kako si čuo u hadisu Džibrila. Zatim, ovaj hadis nas postiče na dobročinstvo prema svim Allahovim stvorenjima. A spomenuti su ljudi, ako kažemo ljudi, neki u komentaru kažu sve što je dozvoljeno, kada je dozvoljeno da se ubije. Ne misli se samo na ljudi. I dakle životinje su jasno spomenute samo kao primjeri Allahov poslanika alihi salsom i vidimo jeli, ljepotu vjerovjesničkog podučavanja. Prvo spomene pravilo, zatim pojašnjava pravilo na primjeru, jer čovjek kroz primjer lakše shvati, lakše razumije. Pa dakle, ovdje su samo kao primjeri da neko ne bi pomislio ograničenje na ljude i na životinje, ne, već je to spomenuto samo kao primjer, a naređeno, je, naređeno nam je da budemo dobri prema, prema svima. I kako reko, to dobro, dobročinstvo, lijepo postupanje, ponašanje biva i prilikom govora i prilikom rada. Jeli. Zatim iz hadisa, pošto je tako navedeno, ubijanje kada postane dozvoljeno, biva na najljepši mogući način na najljepši mogući način i to je zavisno ako je riječ o ljudima kada je dozvoljeno, kome je dozvoljeno pojašnjava se i kako za dotične osobe, dotične prijestupnike najbolje njihovo pogubljenje nije uvijek isto za sve zatim iz hadisa vidimo da Allah naređuje da se lijepo postupi čak i prilikom klanja životinje. Pa se naređuje da se ona zakolje na najlakši, najbrži i najbezbolniji propisani način. Kada nam Allah dželavala tako naređuje da postupimo milostivo, blago, onda indirektno nam zabranjuje paćenje životinja, uznemiravanje životinja, paćenje, kažnjavanje. I poznato nam je iz brojnih i drugih hadisa Allahov poslanika alihi salatu wasalam iz čega jasno je li zaključujemo da je on taj koji je daleko, daleko bio ispred ovih organizacija nekakvih jeli, koji se brinu za prava životinja i zaštitu životinja. Pa se prenosi u hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma da je Allahov poslanika alihi salatu sam rekao Allah prokleo onoga koji unakazuje životinje ne čovjeka, već životinja. Allah prokleo onoga koju nakazuje životinju. <clears throat> pa vam je dobro poznato, je li da je prošao pored mravinjaka koji je bio spaljen. Pa je pitao ko je ovo uradio. Nakon što je dobio odgovor, rekao je ne priliči nikome da kažnjava kaznom Allaha djelavala. Pa je bio na jednom mjestu, otišao, vratio se i na tom mjestu zatekao oznemirenu pticu na grani koja leti oko svoga gnjezda. Upitao znali neko za razlog nakon što su se javlja shabi koji su uzeli njene ptičiće, rekao vratite ih joj, smirite je kao što ste je oznemirili kada Allahov poslanik alejhi sallallahu alejhi ovako naređuje da se postupa prema životinjama onda min babi aula preče da se <clears throat> na takav način postupa prema prema ljudima pa dakle i ovaj hadis jasno <clears throat> zabranjuje kako uznemiravanje životinja paćenje kažnjavanje životinja isto tako jeli i zabranjuje nam masakriranje ubijenog nakon njegovog ubistva svejedno radilo se jeli o čovjeku ili životinje, ali posebno je li čovjeku, kako se to nekada radilo u pagansko doba, kada se osjecali, kada se osjecao nos, uši, naticalo je tako, ruke, noge, poznato je li šta su radili na uhudu. Pa Imran ibn Husayn radijallahu talan kaže Allahu poslanik alihi salatu oslam posticao nas je na udjeljivanje, zabranjivao nam je masakriranje. Također kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam na sudnjem danu svih ljudi najviše će se kažnjavati onaj koji je masakrirao druge. Spominje se onaj koga je ubio vjerovjesnik ili koji je ubio vjerovjesnika i onaj koji je masakrirao druge. U hadisu Abdullah ibn Omera radijallahu anhuma stoji da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam ko izmasakrira nešto ili nekoga što ima dušu, a zatim se ne pokaje zato Allah će ga izmasakrirati na sudnjem danu. Allahu Lohnostan. Vidimo iz ovoga hadisa neke određene detalje kako lijepo postupiti prilikom klanja životinje, žrtve. Pa Allah, poslanik Alihi Salavcom, nakon što je naredio da se kada se kolje životinja, kada se kolje žrtva, da se zakolje na što ljepši način, kaže, kada neko od vas bude htio klati, neka naoštri svoj nož. Dakle, neka naoštri nož kako bi klanje bilo što brže i što je li efikasnije. Pa vam je poznato, prenosi se od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je vjerovjesnik Alihi Salatu sam vidio čovjeka kako je položio životinju i pred životinjom oštri nož. Pa kaže, zar želiš da je ubiješ dva puta? Zašto nisi naoštrio? Pa onda je, onda je položio na tle. I pravilo iz ovoga hadisa koje možemo izvesti jeste dakle da nam je Allah propisao dobročinstvo u svim sferama ovog dunjalučkog života, ovog dunjalučkog života i trebamo dakle na takav način da se postupamo, da se ponašamo u svemu i sa svakim. Što god radimo, da to radimo na najljepši mogući način, da to od početka do kraja radimo na najljepše i privedemo na najljepši mogući način i ukoliko je obhođenje prema bilo kome da se obhodimo, zato se svakako treba podučiti kako, s kim se obhoditi onako kako nam šerijat propisuje. Neke od vrijednosti dobročinstva, koliko je vrijedno biti dobročinitelj. Kako rekao, ovo je jedan od hadisa koji nas podstiču na dobročinstvo. Jedan od hadisa možda koji na najupečatljiviji način nas postiču na dobročinstvo. Pa dakle, ko bude dobročinitelj prema ljudima i Allah će biti dobročinitelj prema njemu. Ko lijepo, dobro postupi prema ljudima, kojim bude želio korist, da ostvare korist, a da od sebe odagnaju štetu i Allah dželle vala će biti dobar prema njemu. Kako reko, kuranski ajd, hel jaza li ihsani illa li ihsan a imali druge nagrade za dobročinstvo osim dobročinstva. Zatim kaže se da će onima koji budu na Dunjaluku dobročinitelji, koji se budu lijepo obhodili prema drugima, činili dobročinstvo, da će zasigurno biti nagrađeni i na Dunjaluku. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Oni koji budu dobročinitelji na ovom svijetu pripada im dobro, za dobiće i na ovom svijetu, na dunjavuku, fi hadi dunja, dobiće dobro. Zatim, posebno, ono što nam je prijeko potrebno, posebna vrijednost, da je Allahova milost uz dobročinitelja, da je Allahova milost blizu dobročinitelja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna rahmet Allahi qaribun minel mahsinin. Doista je Allahova milost blizu dobročinitelja. Blizu muhsina. Onih koji čine lijepa dijela, dobra dijela, kako šerijat od njih traži od početka do kraja, daleko su od svakog oznemiravanja i sve to čine sa svjesnosti da ih Allah dželevala nadgleda. Zatim, zasigurno, ako im pripada dobro na Dunjaluku, pripada im i dobro na Ahiretu. Njima pripada džennet i džennetska uživanja. Odnosno, lilladhina ahsanu husna wa ziyada kako je došlo u kuranskom ajetu oni koji budu bili dobročinitelji njima pripada el husna wa ziyada kažu komentatori ovdje pod riječi el husna misli se na džennet a pod ziyada misli se na gledanje u Allaha dželle dakle posebno uživanje na drugom svijetu zatim neka se takvi raduju Činili su dobro drugima, lijepo su postupali prema drugima, nastojali su da im pribave korist od njih, odagnaju štetu koliko im je Allah dželovalo dozvolio, dozvolio, odredio. Kaže, obešir il muhsinin i ti obraduj. Donesi radosnu vijest muhsinima, dobročiniteljima, čeka ih radost. Zatim također posebna vrijednost da je Allah s takvima, Allah je sa dobročiniteljima. Kada se kaže da je Allah s nekim, misli se sa svojom podrškom, sa svojom pomoći, sa svojom zaštitom. Kao što smo potrebni Allahove milosti sutra na drugome svijetu da uđemo u džennet, na dunjaluku, u burnim vremenima, vremenima iskušenja, ne daća te goba, potrebni smo Allahove podrške, pomoći i zaštite. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allahe leme muhsinin potvrda sa tri načina je ona imenska rečenica sa inne potvrda i salamom potvrda wa inna allaha lama al muhsinin i doista zasigurno je Allah sa dobročiniteljima Allah voli dobročinitelje wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin činite dobro budite dobročinitelji jer je doista Allah je doista Allah voli dobročinitelje Allah neće zapostaviti umanjiti e, nezabilježiti nagradu dobročinitelja. Kaže Dželavala, inna Allahe la yudiju ađural mahsinin. Allah neće zapostaviti nagradu mahsina, dobročinitelja. Sigurno će ih nagraditi. I mnoge druge koristi. Jedna od koristi jeste i ta da će nevjednik sutra tražiti od Allaha da ga vrati na dunjalu da bude od dobročinitelja. Da bude od mahsina nije rečeno da budem od ovih ili onih, već da budem od dobročinitelja. Kako kaže Đalavala, au te kula hine teral azaba lau enneli kerraten fa ekunu minel muhsini. Ili da nevjerni kada vidi azab koji ga čeka kazna, da poželi da mu se vrati lau enneli kerrat, da mu se vrati život, da se vrati na dunjaluk pa da bude od muhsina, od dobročinitelja. Dakle, sve ovo, a i mnogo šta drugo, postiče nas na dobročinstvo, lijepo postupanje, obhođenje prema svima i u svemu. Pa ako je ovako nam naređeno, čuli smo na početku, inna Allahe ketebe, Allah je zapisao, Allah je naredio, Allah je stavio obavezu, ako nam se naređuje prema svima, onda smo jedni drugima najpreći. Onda trebamo voti računa o svojim porodicama, o svojim roditeljima, o svojoj bližnjoj rodbini, o braći muslimanima, o sestrama muslimankama, trebamo čuvati, ne smijemo dozvoljavati sebi zbog gluposti da se okrećemo jedni od drugih, da gubimo braću, gubimo sestre zbog gluposti. Kako je rekao Omer radijallahu ta'ala, tako, a i drugi su govorili, e, i drugi nakon Omera su govorili, doista je nesposoban čovjek koji ne može da sebi nađe prijatelja, brata, ili žena sestru, a veći je nesposobnjaković onaj koji ima, pa sebi dozvoli da ga izgubi. Pa sebi dozvoli da ga, da ga izgubi. Subhanallahu wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.